g'ayri dinlar toti bor biz ko'rur andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنشليكدن suqutiga qadar deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Abdurrahman ibn al-Mansur davrida bo'shab ketgan 12 yoshida xalifa bo'lib qolgan Hishomni olib kelib xalifa qilib qo'yib, orqasidan ish boshlaydi. Hishom 30 yil atrofida qo'g'irchoq bo'lib o'rganib qolgan xalifa unga ham rozi bo'ladi. Uni orqasidan fata vodih hukm sura boshlaydi. Sulaymon ibn al-Hakam, Hisham ibn al-Hakamning ukasi hali ham atrofda bor. Bu ham fikr qiladida, yana qaytadan oyoqqa turishligim kerak. Hukumatni boshqarishligim kerak, lekin qanday qilsam bo'ladi? Dedida fikr qilib, to'g'ri Nasroniy Kastella mamlakatiga borib yordam so'raydi. Bu Kastella mamlakatining hukmroni Habis Bunga darhol ijobat qilmaydi-da bir necha kun kutib tur. Keyin javob aytaman deb to'g'ri Hisham ibn al-Hakam akasini oldiga keladi. Aytadiki, ukang Sulaymon ibn al-Hakam seni qarshinga urushmoqchi va meni yordamchi qilib so'radi, mendan madad kuchlarini so'radi. Shuning uchun nima berasanki evaziga men seni qarshinga ukang safida kelib urushmayman. deganida Hisham ibn Hakam bir necha narsalarni taklif qiladi. Ichidan xohlaganini tanlab ol deydi. Kastella mamlakati hukmdori Nasroniy Xabis qo'yilgan takliflarni ichida bittasini tanlab oladi. Bu bo'lsa shimol tarafdagi hamma qo'rg'onlarni, hamma himoya vositasi qilib qo'yilgan devor binolarni olishlikni ixtiyor qiladi. Bunga ham rozi bo'ladi. Subhanalloh, shimol tarafdagi hamma qo'rg'on musulmonlarda qo'lidan ketdi. Hattoki Kastella mamlakati Lion mamlakatidan ham kuchayib, yer jihatdan kengayib ketadi. Bu fojialarda yuqorida aytib o'tirgan hodisalar aka-uka bir-biri bilan janjallashlik, aka-uka bir-biri bilan mansab talashlik, nasroniydan yordam so'rashlik, Shunga ўшаган ҳодисалар 3 йил ичида бўлади xolos. 403 ҳижрийга қадар шу иш давом этади. 403 ҳижрийга келганида Sulaymon ибн al ҳакам ўзи билан бирга бўлган barbarlar билан tarixda ҳеч такрорланмаган razil ишни қилади. Қуртубага ҳужум қилиб fasod уруғларини сепади. Аёлларни nomusiga tajovuz qiladi. Sulaymon ibn al-Hakam musulmon. Sulaymon ibn al-Hakamni askari u bilan birga bo'lgan barbarlar ham musulmon. Shunday qilib Sulaymon ibn al-Hakam Qurtubani egallab hukmdorligini boshlaydi. Hisham ibn al-Hakamni qatl qiladi. Va Hisham ibn al-Hakam bilan birga bo'lgan Omirinlar bular ham Qurtubani tashlab qochib chiqib ketadi. Sulaymon ibn al-Hakam 403 hijriyadan boshlab 407 hijriyaga qadar 4 yil hukm suradi. Bu hukm davrida barbarlar fikr qiladiki, nima uchun bizni ustimizga doim bir Umaviylardan yoki biror bir mudordan boshliq bo'lishlik kerak. Nima uchun o'zimiz qo'lga olmaymiz hukmni ham? degan fikr tug'iladi. Fitna davrida shunday. darhol o'zini asosiy bir askar quvvat yig'adida o'zini katta valisiga hujum qilishadida Sulaymon ibn Hakamni qatl qilib o'zlarining ichidan bo'lgan bir barbariy odam ismi Ali ibn Hammud degan odamni xalifa saylashadi. Hisham ibn Hakam bilan birga bo'lgan amirlar Sulaymon ibn Hakam Qurtubaga hujum qilib kelganida shahar tashqarisiga quvib chiqarilgan edi. bular Andalusning sharqiga borib Valensiya degan shaharga joylashgan edi. Ular ham jim o'tirmadida Umaviylardan bir insonni qidirib, bu inson oxiri borib Abdurrahman Nosirni nabiralaridan hisoblangan ismi ham Abdurrahman degan odamni xalifalikka bay'at erishib, Qurtubaga hujum qilishadi. Qurtubaga kelib hujum qilib Ali ibn Hammud degan odamida barbarlardan bo'lgan xalifa o'rtada jang bo'lib jang natijasi ajib bir holat bilan yakunlanib bu jangda ikkita xalifa Omiriylar o'zlari xalifa qilib saylagan Abdurrahman qatl qilinadi va Ali ibn Hammud ham qatl qilinadi. Barbarlar bu jangda g'alaba qozonib Ali ibn Hammudning ukasi Qosim ibn Hammud degan odamni o'zlariga xalifa qilib saylashadi. Andalus 422-yilgacha shu holat bilan davom etadi. 13 ta xalifa Andalusda almashadi. 422-hijriy bo'lganida yaxshi bir voqea sodir bo'ladi. Andalusdagi olimlar, fikrlik insonlar qavm boshliqlari yig'iladida bir shuro tashkil qilishadi. Bu shuroda barcha umaviylardan bo'lgan o'zlarini ota bobolari tutmagan yo'llarini tutib aslida xalifalikka, amirlikka noloyiq bo'lgan hamma umaviylarni ishdan bo'shatishadida Shuroga boshliq qilib Abu Hazm ibnul Jahvor degan odamni Shuroni kengashni raisi qilishadi. 2 yil, 3 yil Qurtubada hukm surishadi bular. Bularda ko'p quvvat bo'lmaganligi uchun Qurtubadan boshqa yerga kuchi yetmaydi va tili ham o'tmaydi. 3 yil, 4 yil o'tgandan keyin Andalusda juda katta firqabozlik, juda katta bo'linishliklar vujudga keladi. Shu davrdan boshlab Andalusda davlatchalar davri boshlanadi, chunki bu davlatchalar o'zlarini irqi bilan o'zlarini qabilasi e'tibori bilan bo'linib bo'linib olib hammasi mustaqil bo'lib ketadi. Har bir davlatning o'zini amiri bor. Amirul Mu'minin ham deb nomlashgan o'zlarini. O'zini askarlari, o'zini elchixonalari hamma yo'g'i bor. Andalusning ichida. Lekin o'sha 22 ta kichkina davlatcha asosan Andalusni xarita jihatidan oladigan bo'lsak, 7 qism bo'ladi. O'sha 7 qismning ichida kichkina-kichkina davlatchalar vujudga kelib, hammasi bo'lib 22 ta davlatcha vujudga keladi. Shuning uchun o'sha 7 ta asosiy mintaqani, asosiy viloyatlarni aytib o'tamiz, hattoki inson eshitib bir tushunishligiga, tasavvurga yaqin bo'lishligi uchun. Birinchisi Banu Abbad. Banu Abbad bular haqiqiy andaluslik ispanlar, musulmonlar bo'lgan, lekin yerlik kishilar bo'lgan. Bular Andalusni janubida joylashgan Ashpiliyada o'rnashadi. Ashbiliya va buni атрофдаги shaharlar. Banu Ziri bo'lsa Granada mintaqasini egallashgan. Bu ham Andalusni janubida joylashgan shahar bo'ladi. Banu Жаҳвор bo'lsa bu Qurtuba mintaqasini va Qurtubada атрофдаги shaharlarni egallaydi. Banu Жаҳвор bu Abu Hazm ibn al-Jahvor degan o'sha Shura kengashining raisi bo'lgan, shuni nomi bilan mashhur bo'lib, keyingi yillarda o'sha yerga joylashib qoladi. Banul Aftos bo'lsa Andalusni g'arbida joylashgan bo'ladi, o'sha mintaqalarni egallagan. Bular barbarlar hisoblanadi. O'sha yerda yangi imoratcha tuzib, Batlayus nomi bilan imoratni boshqarishadi. Banu Zinnun bo'lsa, Zinnun bolalari yoki bo'lsam shu qabila Andalusni shimol tarafida joylashgan Tulaytula va o'sha yerdagi Husun qal'alarni va devorlarni, qo'rg'onlarni egallaydi, o'sha yerda joylashadi. Banu Zinnun ham barbarlardan bo'lgan. Banu Amir bu Amirinlarni qolgan avlodlari bular Andalusni sharqini egallab o'sha yerda hukmronlik qilishadi poytaxti Valensiya bo'lgan. Banu Hud bo'lsa Andalusning shimoli sharqiy mintaqalarini egallab poytaxti Saragosa bo'lgan. O'sha yerda joylashib, o'sha yerda hukmronlik qilgan. Mana bu 7 ta katta viloyatlarning ichidagi davlatchalar hisobi bilan 22 ta davlatga bo'linadi. Umaviylar oyoqqa turdi. Umaviylar ham o'zini shon shuhrati islomni tatbiq qilishligi futuhatlar bilan davom etib kelib, qachoniki shu futuhatlarga islom manhajini olib borishlikda xatolarga yo'l qo'yib, yerda ozgina fasodni vujudga keltirishganida Alloh subhanahu va taolo bularni ham hukmdorlikdan olib tashladi. O'rniga Banu Abbos Abbosiylar oyoqqa turdi. Bularni avvalgi davri juda gullab yashnagan davri undan keyin bu Abbosiylar ham yerda fasod qila boshlaganida islom quladi. O'rniga Ayubiylar juda shiddat quvvat bilan oyoqqa turdi. Bular ham yiqildi. Undan keyin Mamalik shiddat bilan, quvvat bilan oyoqqa turdi. Bular ham yiqildi. Undan keyin Usmoniylar oyaqqa turdi. Bu Usmoniylar juda tarixda o'chmas iz qoldiradigan ishlarni qildi islom manfaati uchun. Yevropa sharqini butun diyorlarini tamomiy fath qildi. Bularga ham o'sha Rasululloh sallam aytib o'tgan har bir ummat uchun fitna bor, mening ummatimning fitnasi mol, dunyo, qo'l ochishligi, dunyo futuhatlari mening ummatimni fitnasidir degan hadisiga muvofiq Usmoniylar ham oxirgi davrlarda shunday fitnalarga yo'l qo'ydi. Lekin eng achinarli holati nima? Hozirgi kunimizda ham islom suquti, islom orqaga ketishligi bir vaqtida turgan ekanmiz. Avvalgilarga o'xshaganmi, o'xshamaganmi? Avvalgi islom tarixda bo'lib o'tgan islom orqaga ketishligi, zaiflashligi bilan bir xilmi yoki farqi bormi? Hozirgi islom suquti bu islom orqaga ketishligi avvalgilardan juda katta farq qiladi. Asosan ikkita eng xatarli farq bor. Islom tarixida mana 1400 yil vaqt o'tgan bo'lsa, bu 1400 yil vaqt ichidik mobaynida islom qulagan, oyoqqa turgan, qolagan, oyoqqa turgan bo'lsa, lekin hargiz islom xalifasi ramzi yo'q bo'lmagan. Zaif bo'lgan bo'lsa ham qolgan edi. Umaviylar xilofatini ramzi, surati, Abbosiylar boshqa-boshqa. yoki bo'lmasam o'sha xalifani atrofiga yig'ilgan kishilar zaiflashib, lekin sekin asta yana atrofiga odamlar yig'ilib kuchayib ketganlik holatlarini tarixda ko'rganmiz. Lekin hozirgi kunimizdagi qulashlikda islom xalifasini g'oyib bo'lishligi eng xatarli suqutdir. Insonlarni ko'z o'ngidan dunyo miqyosida musulmonlarni bir boshchisi, xalifasi g'iyob bo'lishligi. Albatta bu xalifani qaytadan vujudga keltirishlik, xalifani o'rnatishlik degan fikri musulmonlarni fikrlariga, musulmonlarni o'ylariga kelmoqligi kerak. Musulmonlarni eng qattiq e'tibor beradigan muhimmatlardan bo'lishligi shart. Ikkinchi avvalgi suqutlardan farqi hozirgi islom suqutini islom shaharlaridan hisoblangan yerlarda birortasida islom hukmi bilan hukm qilinmasligi. Islom shariatini yo'q bo'lib ketishligi. Avvalgi davrlarda islom suquti bo'lgan vaqtida shariati yo'q bo'lib ketgan, lekin albatta bu yo'q bo'lishligi tamomiy taktiyu bilan yo'q bo'lmagan. Qaysidir mintaqalarda islom shariati hukm qilinmasligi ko'ringan, lekin albatta bir joyda kichkina bo'lsa ham mamlakatchada islom shariati hukmron bo'lgan albatta. Lekin hozirgi kunimizda oldingidan farqi shuki, avvalda hargiz bu islom bu Qur'on bilan hukm surmanglar. Buni yig'ishtiringlarda o'rniga boshqani hukmini hukmron qilinglar degan narsa bo'lmagan. Lekin afsuslanarlisi hozirgi kunimizda bu Qur'on sunnatni yig'ishtiringlar. Qur'on sunnat ilg'o qilinsin. O'rniga boshqa qonunlar qo'yilsin, Dustur qo'yilsin, konstitutsiya qo'yilsin degan holat bo'lyapti. Shu ikkinchi eng xatarli bo'lgan farq ediki, avvalgi islom suqutida bo'lmagan farqlar. Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam bersin. Alloh subhanahu va taolo yana islom ummatiga bu xalifani o'rnatishlik va islom dasturi bilan tatbiq qonunlashtirishlik fikrlari kelmoqligi kerak. Lekin birodar xursandlik bilan bashorat beringki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda Alloh subhanahu va taolo har yuz yillikni boshida islomni yangilovchi mujaddidni jo'natishligini bayon qilgan edi. Islomni yangilab turadigan. Mana qariyb 100 yildirki islomiy xilofat suqut bo'lganligi va bu 100 yilga yaqin bo'lgan vaqtida haqiqiy islom ruhini ummati islomga ko'rsat bergan mujohidlar o'zini Alloh dini uchun qurbon qiladigan rijollarni chiqishligi albatta bu islomni qaytadan oyoqqa turishligini bashoratidir. Juda ko'plab yillarda islomiy jihodlar jabhalari ochilishlari bu albatta islomni qaytadan oyoqqa turishligiga bashoratdir. Albatta oyoqqa turishligi gohida juda sekinlik bilan bo'ladi. Xuddi mana tarixda oyoqqa turishlik ba'zida oz muddatda bo'lishligi va juda sekinlik bilan bo'lishligini ham ko'rdik. Inshaalloh bizni ham islomimiz oyoqqa turishligi yaqin qoldi va bu oyoqqa turishligi juda sekin qadamma-qadam bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo o'zi bu islom ummatini yana qaytadan oyoqqa turg'asin. Andalus tarixiga qaytamiz. Aytib o'tdik, Andalusda qay holatda tafriqalanganligi, qay holatda bo'linib ketib 22 ta kichkina davlatchaga aylanib ketganligi. Buni ustiga yana qo'shimcha har bir mamlakat o'zini askari bor, lekin askari quvvatli bo'lmaganligi uchun va qo'shni mamlakat musulmonlardan bo'lgan mamlakat tahdidi buni xatari bo'lganligi uchun albatta o'ziga kattaroq himoyachi topishlik kerak bo'lgan edi. Subhanalloh, shu darajada. Shuning uchun har bir o'zini musulmon davlatcha degan mamlakat amiri nasroniy hokimlardan yordam so'ray boshlaydi. Hattoki jizya ham to'lay boshlaydiki, yon qo'shnisi menga hujum qilib qolmasin, go'yoki siz meni himoyachim bo'ling deb jizyalar to'lardi. O'sha davrda Malik Kastella hokimi Alfonso 6. Kastella mamlakati o'zi bir Lion mamlakatini bir juz'i edi avvalda. Keyin Kastella kuchayib, oxiri borib Lion mamlakatini ham o'zini qaramog'iga, o'zini hukmdorlik ostiga olgan. Shuning uchun Kastella mamlakati Lyon mamlakatini ham qo'shib olgandan keyin juda qudratli bo'lgan Nasroniy mamlakati o'shana hokimi Alfonso 6. Bu Alfonso 6-dan musulmonlarni umaroqlari yordam so'rab bo'lardi. Va undan keyin yana achinarli holat har bir musulmonlar kichkina mamlakati olimlari ochiq fatvo berardiki, qo'shni mamlakatga hujum qilishligi, qo'shni mamlakat bog'iyligi, buni e, qaytarib olishlik, joni moli halol bo'lishligi shunaqa fatvolar bo'lardi.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 Ularning ba'zilari ba'zilariga do'stdir. Sizlardan kim ularga do'st bo'ladigan bo'lsa, bas u o'shalardandir. Albatta Alloh zolim kimsalarni, zolim qavmni hidoyat qilmas. Oyati davomida Alloh subhanahu va taolo xuddi o'sha Andalusni yuqorida zikr qilib o'tgan voqiligiga nozil bo'lganidek oyatni davom ettirib, "Bas siz dillarida maraz bo'lgan kimsalar bizga biron balo shikast yetmasin deb qo'rqamiz." degan hollarda kofirlar tomoniga shoshayotganlarni ko'rasiz. Shoyat Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga g'alaba bersa yoki o'z huzuridan bu munofiq kimsalarni sharmanda qiladigan biron ishni keltirib, ular ichlarida yashirgan narsalariga nadomat qiluvchilarga aylanib qolsalar. Bu oyat go'yoki o'sha Andalusni, o'sha umorolari, nasroniylar boshliqlariga jizya to'lab bo'lsa ham o'zini yon atrofidagi musulmonlardan himoya qiling deb turgan kishilarga nozil bo'lgan edik subhanalloh. Ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo qanday fath beradi va qanday qilib yana oyoqqa turgan vaqtida bu kishilar qanday sharmanda bo'lishligini. Hamma umarolar o'sha davrda Alfonso 6-ga jizya to'lab yashlagan. Lekin bitta amir to'lamagan. Bitta mamlakat musulmonlardan bitta davlatcha Alfons 6-siga jizya to'lamasdan yashagan. Bu Mutawakkil ibn al Aftos. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. Kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bizni mulkdur Andalus kitoblardan o'qib Üstü Ürdür Endelimiz